رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, donosim salavat i salam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskrene sedbenike do sudnjega dana. Prenosi se da je Allahu poslanik alaihi salatu wa salam rekao Huđibati naru bis وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ Ili kako je došlo u jednom drugom rivajetu Huffet umjesto riječi huđibat. Dakle, upotrebljen je termin huffet. حُفَّتِ النَّارُ naru وَحُفَّتِ šehavat wa huffet Što znači vatra je prekrivena strastima, a džennet neprijatnostima. Ovaj hadith Allahovog poslanika alaihi salatu wassalam bilježe Buharija i Muslim. Hadith koji smo više puta čuli, nije nam dakle nimalo nov. Nije to hadith koji prvi put čuje, da je put do dženneta zaista trnovit, a da je put do džehennama, billah, prostor ugodnostima. O kakvim se tu ugodnostima radi? Radi se o onome što je drago duši. O onome što duša voli. Što je njoj lahko, što je njoj privlačno. To je put koji vodi čovjeka ka džahadnemu wa'ijadu billah. Dok put ka džennetu je isprepletan mnogim neprijatnostima. Pa recimo, zinalu kura jadu billah, nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, je strast spolnog organa. Kada čovjek tu pređe granicu i počini zinalu u jadu billah, on je zaslužio kaznu. Zaslužio je kaznu na ovom svijetu shodno dakle tome da li je oženjen ili nije oženjen, jer kazna se za oženjenog, odnosno udatu, razlikuje od kazne za neoženjenog, odnosno neudatu. A na sudnjem danu naravno zaslužuje vatru, zato što je udovoljio prohtjevu svoje duše i prekršio ono što ga vodi ka džendu. Ako uspije obuzdati svoje strasti, želeći da postigne zadovoljstvo svoga gospodara, želeći da njegov gospodar bude zadovoljan njegovim postupcima, on tim svojim postupkom zaslužuje džennet. Dakle, ako se sačuva zinaluka, on zaslužuje nagradu dženneta, inša Allahu ta'ala. Jer je svoju dušu uspio obuzdati, uradio je dijelo koje ga vodi ka džennetu. Dakle, uspješno ide putem koji ga vodi ka džennetu. Ali kada tu branu koja ga e, čuva od ziraluka prekrši, dakle kad je sruši, kada počne da ide putem koji vodi ka ziraluku, naravno da onda vrlo lahko i vrlo jednostavno zapadne u zinalu. Ako pusti svoje oko da gleda ono što je Allah zabranio, ako pusti svoje srce, pusti svoje razmišljanje, počne zapadati u situaciju u kojima bi mogao lahko počiniti zinaluk, vrlo lahko će zapasti u zinalu ajadu billah i time zaslužiti da bude kažnjen na sudnjem danu da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Naravno, ukoliko je čovjek i pogriješio prema Allahu subhanahu wa ta'ala u pogledu ovog dijela, ima priliku da se pokaje Allahu Đelešanu jer Allah subhanahu wa ta'ala prima pokajanje. Ako je čovjek pogriješio i počinio zinalu, zapao je u taj problem, pokaja će se Allahu uzvišenom, molite ga da mu oprosti, nikada se više ne vratiti tome dijelu, jer Allah prašta, on je milostiv, on se raduje pokajanju svoga roba, pa ako je čovjek pogriješio, on će se Allah uzvišenom pokajati i neće se više vraćati tome djelu. Ako dolazi u situaciju u kojima bi mogao da počini zenalog, treba da se pazi. Dakle, da se ne osamljuje sa ženama, da ne govori sa ženama bespotreban govor, da E, ne provodi vrijeme u takvom društvu jer vrlo jednostavno bi mogao da zapadne u takav problem i da volijadu Bila počini zinanak. Takav je slučaj i sa alkoholom. Čovjek koji popije alkohol udovoljio je prohtjevu svoje duše ali je tim svojim postupkom zaslužio da bude kažnjen. Na ovom svijetu bi bio kažnjen, u islamskoj državi bio bi kažnjen bičevanjem, a na sudnjem danu zaslužuje kaznu džehendamske vatreva i ili kazne koju Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za one koji, koji prekrše, prekrše ovaj šarijetski propis. Dakle, koji zapadnu u problem pijenja alkohola. Samo što su udovoljili svoje duši, udovoljili su prohtjevu svoje duše, nisu uspjeli da je obuzdaju. Nisu, nisu uspjeli da iskontrolišu dušu. Jer dušu treba, ne, treba je obuzdati. An nafsu al bi su duša koja čovjeka nagovara na zlo. Čovjek je mora obuzdati, mora je kontrolirati. Kaže, šta ću, ne mogu. Kaže, čovjek, ne mogu se proći alkohola. Zašto se ne može proći alkohola? Ima problem s društvom, ima problem s okruženjem, ima problem sa obuzdavanjem svoje duše i tako dalje. Ili čovjek kaže ne može se proći cigareta. Ne mogu se proći. Što ne mogu, nekako ne mogu da se prođe. Naravno da svoju dušu treba obuzdati. Treba je obuzdati. Treba čovjek biti spreman narediti samome sebi. Kad čovjek bude spreman narediti samome sebi, onda će njegova naredba drugima biti djelotvorna onda će drugi ljudi poslušati njegovu nared, poslušati njegov savjet. Moći ćeš narediti drugima dobro i odvratiti druge od zla kada budeš spreman sebi narediti dobro i sebe odvratiti od zla. Tada ćeš biti spreman da naređuješ drugima dobro i da ih odvraćaš od zla. Takav je slučaj recimo sa krađom Danas poslije džume namaza, jedan od naše vraće s mi jednog čovjeka koga nisam vidio dugo godina. A sjećam se jedne njegove geste, nekad možda 94. godine, koja je na izgled bezazlana. Ali se na kraju ispostavila veoma krupna i velika. Sjećam ga se da je uzeo nešto što nije pripadalo njemu a vrijednost toga je možda bila današnjih pola marke. Ne znam da li je možda marka. I to jednostavno onako uze i stavi u džep. Što ja, brate, <laughs> ne možeš to uzeti, halale. Mislim, kako ćeš uzeti nešto što tebi ne pripada? Čekaj, nešto fali. Ovako, šta fali? subhanallah, kasnije se ispostavilo da je kudi kamo veće stvari prisvajao i uzimao. A nije bio poznat potom da prisvaja tuđi metak. Kada čovjek jednom pređe tu branu, kasnije mu je jednostavnije da počini ponovo to isto djelo i da počini veće djelo. Tako čovjek, recimo, koji hoće da se prođe alkohol, recimo hoće da se prođe zinalka, hodao recimo po diskoteka. pričao je mladić, prošao se hodanja po diskotekama, prošao se zinaluka i kaže još uvijek sam sa onim svojim društvom se viđao i tako. I kaže, iziđem sa njima, ali ja neću ući diskoteku. A oni mene nagovaraju, hajde, samo da prođem. Hajde, nećemo se zadržati, hajde samo da prođem. Kaže, subhanallah, toliko su navaljivali na mene, da samo, samo da uđem, da prođem. Kaj neću, ja ću vas čekat, ja ne ulazim. I u tom periodu dok su ga nagovarali, imao sam priliku s njim da Rekao sam više s njima da izlaziš u oči. Jer slušaj, čim izlaziš s njima, već je velik rizik da ćeš zapasti u taj problem, jer duša je takva. Uspjet će te nagovoriti samo da uđeš. Kad uđeš, vratit ćeš se starom djelom. Jer pazite se, imate ljude koji obavljaju posao za šeitana se šeitani u ljudskom obliku i ljude navode na zlo. I vidite kako govori, govori jezikom šeitana. Dakle, čovjeka nagovaraju na zlo kao što šeitan iz reda džina nagovara čovjeka na zlo. Tako imate ljude koji hodaju samo, odlače ljude recimo u kockarnice. Hajde sa mnom, ne kocka, neko ne kocka. I počne se družiti s kockama. Hajde sa mnom, ne moraš ti hajde samo, samo ću ja jedno otepkat, idemo kući. I uđe i njemu se svidi. I počne i on, hajde ja ću za ovaj drugi. I onda prokocka kuću. Rasturi porodicu. Razvede se sa ženom. I uništi život. Ovo je društvo, pazite se, društvo je veoma opasno. Društvo je veoma opasno. Znate onaj slučaj čovjeka koji ubije 99 ljudi pa je pitao imam pokajanja za mene, pa je pitao pobožnog čovjeka, pa mu je rekao da nema pokajanja za njega, pa je on i njega ubio na nirivši, na stotinu. Pa je upitao učena čovjeka ima li za mene pokajanja, rekao je ima. I šta mu je rekao? Ovo se pričam samo zbog ovoga. Rekao mu je napusti mjesto u kome boraviš jer tu je loše društvo. Tu su loši ljudi. Idi u to i to mjesto, tamo su dobri ljudi. Mijenjanje lošeg društva je veoma važno za čovjeka kako bi se izbavio iz problema u kojima se nalazi. Dakle, i krađa, i zinal i alkohol, sve su to problemi koji su manje više vezani za društvo. Jer čovjek koji je spreman uzeti nešto sitno, ukrasti nešto sitno, kasnije će definitivno uzeti kud i kamo veće i krupnije stvari. će veći imetak, dakle imetak koji njemu ne pripada. I spomenuo sam ovog čovjeka danas, subhanallah, kad me, ovaj, kad me ga je spomenuo, E, odmah je naumpao taj slučaj. Kad je uzeo, kad je uzeo stvar koja vrijedi možda svega Marku, uzmimo da vrijedi Marku, samo toliko i kasnije se ispostavilo da je bio spreman uzeti kudi kamo veći dio imenitka. Isti slučaj je i sa, recimo, prevarom. Čovjek koji je spreman prevariti. Ako bude jednoga dana spreman prevariti, bude jednoga dana spreman, recimo na ispitima u školi varati. lakše će zapasti i u prevare drugog tipa. Pa ljudi recimo varaju na ispitima, ljudi varaju po prodaje, ljudi varaju e, u recimo prenošenju informacija o mahanama, stvari koje prodaju i koje kupuju i tako dalje. Spremni će biti možda da zapadnu i u veći problem. Zašto? zbog strasti duše. Jer čovjek kada ima, kada duš svoju ne može obuzdati i ne može je držati u granicama onoga što je Allah naredio, onda će naravno lakše, lakše da zapada u grijehe ovoga tipa. Takav je slučaj sa čovjekom koji se oholi i uzdiže nad ljudima. Čovjek koji se oholi nad ljudima. Misli da je najbolji čovjek koji hoda po zemlji. Pa je spreman i sklon vrijeđati ljude. Mislim da drugi ljudi njemu nisu ni do koljena, kako mi to imamo običaj kazati, ili do članaka. Pa svi ljudi su za njega nevažni. Svi su ljudi nesposobni. Svi su ljudi manje vrijedni. I prema svim ljudima se na takav način odnosi. A zateći ćete takve ljude, recimo, da od znanja nemaju ništa da od života ništa ne znaju, da iskustva nikakvog nemaju. Ali kad progovori, kad stanu jezikom reza, sve po redu režu. Uvrijediti? ma to je za njih toliko jednostavno. Zato što ta granica čuvanja jezika kod njih je ništa. Pa idu sve po redu vrijeđaju. Kad krene vrijeđati nema granice u krene ponižavati, nema granice u tome. Niti ima mjeru u govoru, niti bira vrijeme i mjesto kad će nešto kazati. Nego samo vrijeđa. Zaboravlja da će proći dunjalog, da će proći život na ovom svijetu, da ostaju djeli. Ostaju djeli. Jeste li se ikad zapitali? Hoće li vam čovjek koga ste uvrijedili halal? To se ikad zapita? Wallahi. Wallahi. Ja sam zapao iskušenje da čovjek koji je preselio ne halal. Jesam Allaha ne Ljudi, pazite. Allahom se zaklinja. Svi mi mislimo, hajde kad čovjek presari halal će. Wallahi jesam. Sve to ima svoje granice. Uvrijediti, vrlo jednostavno. Ali kad te spusti u kavu, šta ćeš onda? Više ne možeš ni popratiš, ne možeš ništa, ni tražiš, ne halal. A šta mislite, čovjek vrijeđa gdje hoda? Kasati sve po redu. Govoriti ružan govor, vrijeđati, istjeravati izvjeriti. Dati sebi takve stvari za pravo. To je vrlo jednostavno. Ljudi, duša napusti tijelo. Še kaže ne Halal, nek su ga spustili u Srećemo Allah i Želešanu, pa nek polaže svako račun. Ili to je stvarnost našeg života. Jer mi mislimo da će se svako sažaliti nad nama. Jer mi mislimo to. Nažalost, nekog ćemo toliko ujezda da rana, da rana nikad neće za zacijeliti. Nikad. Imate uvreda koje nikad ne mogu zacijeliti. Uvrede koje nikad neće zacijeliti. Čovjek se bori sam sa svojom dušom da pređe ljudima preko toga. Pitanje može li duša preći preko toga. Ljudi, može li duša preći preko toga? Tako slušam kakve uvrede ljudi govore i šta ljudi sve pričaju. Ja ću spomenuti jednog čovjeka koga sam jednog dana učio vjeri. Vjerujte, nazvao me na telefon, poziva me u islam. Šta mislite, da li čovjek može takvom čovjeku halal? Šta mislite to? Može li čovjek, može li sa takvom čovjeku halal? Hoće li čovjek halal to? Došao jadnik i miskin. Podučavao ga ja Koran. Znaš, pa se poziva me u islam, nazvao me telefon poziva me u islam. Da je Bog to barno ni pempas mu nije otpao kako treba, a misli da je, da je ljude, misli da je islam naučio. No pa moram tako kazati, to je komično, to je smiješno bilo, žalostno, ne znam šta bi mu rekao, vjerujte li se zna šta mu kaže. Čovjek ne poznaje ništa od islama čovjek. On ne zna ništa. Ali on veoma hraba I treba stresti Allaha više. Jer ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i Čime ćeš sresti Allaha uzvišenog? Ti. Čime? Čime ćeš ga sresti? Spomenut ću još jedan slučaj koji je zaista jeziv. Slučaj Ebul Velida koji je ubijen u Islamskom Balkanskom centru u Zenici. Taj dan baš iza ikindije namaza, Konjali smo ikindiju namaz u Islamskom Balkanskom centru u Zenici. Taj dan baš konjao sam džumu namaz tu, vidio sam ga na džumi namazu. Poznavao sam ga. Klanjali smo i kindiju namaz. Klanjao je čovjek i kindiju namaz. I taj dan i kindiju je klanjao tu. Mi smo zakasnili, poslije smo došli tu. Trebali smo ići. I dok smo mi klanjali namaz tu u mesčidu, upravo ispred mesčeda tu, čovjek je ubijen iz automatske puške. Samo ta, ta, ta! Gotovo. Čovjek mrtav pali. A znate šta je rekao ubici? Samo mi je rekao, kako ćeš me ubiti kad ja kažem da nema drugog Boga osim Allah? Kako ćeš me ubiti kad, ja kažem da ja imam Allah? Više nije, uopće nije problematično djelo pojedinca tu. Šta će čovjek reći Allahu Đelešanu kad ga sretne za ove riječi? Što je rekao prije nego što je ubijen. Subhanallah, stvari koji su zaista jezive. Ljudi, jer mi moramo biti spušteni kao moramo biti pitani za svoje djela. Strast jezika, strast vrijeđanja, strast te hrabrosti, odvažnosti. Da čovjek svašta kaže, da čovjek uvrijedi. Da čovjek iskasapi ljude svojim riječima. U pitanju je samo kako ćeš sresti Allah, to će proći. Pa tako prije godine, prije dvije, tri godine bilo je mnogo priča u društvu, mnogo priča na ovim terenima ovdje. Mnogo priča, vrijeđanja, ne znam nija, istjerivanja iz islama i tako dalje. Danas više nije to aktualno tako. Za par godina neće više biti toliko ni blizu. Ali ostala djela, ljudi, ostala su djela i prije deset godina. Pa uvrede prije deset godina ostale su. Rane od 95. ostale su. Pa oni koji su rođeni 70. koje godine ili 60. koje godine, pa ljudi rane od 79. su ostale. Pa mi znate da ćemo biti pitani za čitav svoj život, da ćemo biti pitani samo mi za ovu godinu, za, ovu, sad, za ove trenutke. Pa mi smo ispratili naših a mi imamo hakova prema njima. Pitanje je kontrola strasti jezika, kontrola strasti postupka, čovjeka uzela strast govora pa misli da može govoriti šta hoće. Vjerujte, osobina istinskih Allahovih robova, onih koji se Allaha uzvišeno boje, nije da baš smiju tako govoriti. Men sameta neđa onaj ko bude šutio, taj će biti spaš. Man kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Ko vjeruje u i sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili protiv nek šuti. Šuti. Jezik obuzdati. U najmanju ruku sačuvat ćeš sebe belaja i druge ljude belaja. Ako pustiš jeziku da radi šta hoće, i sebe ćeš i sebe ćeš zavaliti u probleme, a definitivno i drugim ljudima nanijeti, nanijeti nepravdu. وحفت الجنة بالمكاره je prekriven neugodnostima. Nakada je čovjeku teško da obavi namaz, ali ga obavi. Zašto? Zato što teži ka džennetu. Post je čovjeku nekad težak, ali se čovjek strpi, obuzda svoje straste, radi koga, radi Allaha uzvišenog. Prizori te istinske pokornosti i poniznosti i upornosti u činjenju dobrih dijela mogu se uveliko vidjeti na Hadži. Prizori nekih starih ljudi koji su vjerovatno cijeli život štedili da bi došli obaviti Hadž, Koji obavljajući Hadž ne prevoze se prijevoznim sredstvima, nego sve pješice Vidite ljude kao rijeke odlaze na Arefat. Vidite ih u rijekama idu na Arefat. Pješice. Pazite, ima ih koji ne mogu platiti. Ima koji ne mogu, nisu se, dolazili su na hađ, nisu hotele iznajmljivali, nego su spavali na ulici. Sad je to malo već drugačije uređeno, pa je pa to ne dozvoljavaju, ali do prije par godina se moglo spavati na ulici, su ljudi spavali u ulici. I vidite ljude kada dođu, recimo, da cijelo vrijeme provode u haremu, ne idu skoro nikad u hotel. Imate ljude koji ne idu u hotel uopće, u Mekki kad borali, ne idu u hotel, nikad spavaju u harem. Vidite ljude koliko se iscrpljuju željni pokornosti Allahu uzvišeno. Vidite ljude koliko, naravno, obuzdavaju svoje, svoje strasti, svoje prohtjeve, udobnost, radi čega? Radi postizanja nagrade kod Allaha uzvišenog spavaju, recimo u mesečetu, vidite ljude kako spavaju u mesečetu. Ne žele da napuste mesečet. se boraviti tu. Govori sebi šta ćemo mi u hotelima. Udobnost. Udobnost je kratko trajna. To prolazi. Pa se prisjećaju, vidite ih. Što pa Resul sallallahu alaihi wa sallam ispavao na hasru. A pa zašto to mi ne možemo? A imate oni koji teže uvijek udobnostima, i takve stvari sam imao priliku vidjeti. A moram i to spomenuti. Izlazi čovjek iz, autobusa na Muzdelifi. Gdje kaže da mi boravimo? Gdje kaže da odspavamo mi ovdje? Ovdje da ležimo. Da, tu, tu, gdje je boravio Allahov poslanik, ali salatu Samo nije imao hasore tako. Da, tu, tu, gdje je bio Abu Bakr, Tu gdje je bio Omar, gdje nije bilo ni mokrih čvorova odrađenih kao što to danas ima, gdje nisu putevi bili asfaltirani. Da, baš tu, baš tu, tu trebaš da legneš pa da, te, pa da, pa da vjetar nanese i prašinu na tebe. Pa kada ustaneš na sabah, naklanjaš sabah i da nastaviš svoj put. Da, baš tu. Ali ljudi traže udobnost. Teško obuzdavaju svoje prohtjeve ali moramo znati da je zaista džennet prekriven neprijatnostima. Mislite li da je naređivanje na dobro i odvraćanje od zla? Put koji je prekriven ugodnostima nije. Treba ljudima kazati istinu u oči. Treba ih odvratiti od zla koje čini. Treba im narediti dobro. Pa nekome dođete i kažete, pa ništa znaš. Daj, pa nemoj pričat, hajde ideš tamo. Viš govoriš, Ili se čovjek ismijava kada jesi to i ti izišao iz džanije, šta hoće da kaže, ja nikad ne ulazim u džaniju. Da, da, ne moraš ući u džaniju, doći ćeš pred džaniju. Doći ćeš pred džaniju. Hrabrost i odvažnost u griješenju ljude samo vodi u propast. I neka čovjeka nikad ne uzme ponos u grijehu, jer to je put propast. Čovjek treba da se ponosi pokornošću uzvišenom Allahu Đelešanu. Bez obzira na brojnost onih koji se nalaze na drugoj strani. Put pokornosti je put spasa. Pa makar to bilo teško. Makar to ljudima bilo teško. Znate da hađ nije lako obaviti. Definitivno nije lako obaviti. U borbu na Allahovom putu nije lako otići. Ali je to put ka Put ka Pa čovjek treba da osjeća slast čineći ibadet. Treba da slast dok stoji na namazu, slast dok klanja, e, slast dok posti, slast dok daje zeka, slast dok obavlja hađ, dok izlazi u borbu na Allahovom putu, slast kod naređivanja na dobro i odvraćanje od zla. Ništa tvoja slast u naređivanju na dobro i odvraćanje od zla ne smije biti veća ako te čovjek posluša od onog naređivanja na dobro i odvraćanje od zla kad te čovjek ne posluša. Jer ti to dijelo radiš je dešano. Pa ti kad ljudima govoriš da rade dobro, oni to ne urade, ti ćeš opet biti nagrađen za to. Pa i kada im govoriš nemojte to raditi, pa oni to prekrše, ti ćeš opet za biti nagrađen. Jer ti djelo radiš radi Allaha uzvišeno. Ako ljudi poslušaju, to bi nema. Ako ne poslušaju, pa svako će odgovarati za svoja, za svoja nedjela. Sebatun je Allahu ظله يوم Hadis one sedmerice koji će biti u džennetu, koje će Allah staviti u hlad, svoj hlad kada drugog hlada ne bude bio. Ste mladić, čije srce je bilo vezano za mesečite. Otići u džami, boraviti u džami, doći na predavanje, sjediti u džami, učiti Kur'an. Nije djelo koje je jednostavno, jer ljudima je malo prijatnije, lagodnije da oni iziđu negdje u društvo, da nešto časkaju, ali treba otići. Otići u mjeseče, treba u boraviti. Pogledajte. Šta mislite gdje sad borave drugi mladići? Gdje se nalaze? Masa njih, petak, večer. Pripremaju se za izlazak, neki su možda već zauzeli pozicije u diskotekama, u kafanama, opijaju se ili u najmanju ruku pripremaju se. I nije samo stotinu, nego hiljade mladića i djevojaka noćas će zapasti i u zinalu, ponapijati se i otići u nepokornost. Za razliku od nekolicine onih koji su odabrali put pokornosti, ali to čovjeka nikada ne treba da obeshrabri. Uvijek mora biti samo čvršći i jači u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala.